que había. Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas bidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas bidueiras, nin esperanza nas maguas. medio do temporal. Bueno, danos tempo de mm, sí, de comunicar un de... aos nosos ointes e seguidores unha celebración que se está a facer precisamente no barrio de Nou Barris en Barcelona. Sí. Comezou onte o día 29 e continúa hoxe sábado 30 e mañán mm, domingo eh, Domingo das Mozas tamén, sí, non? que é o Domingo das Mozas. Lóxicamente estamos falando da festa de San Froilán sí. eh, en, bar, en Nou Barris, na Praza que Mayor precisamente en Sa, eh, como nos acaba de comunicar Fernanda, el líder de BCRA, pois en Lugo non haberá casetas, porque mm. os, querían poñer unhas cuantas, pero dixeron os todos que os supoñían todos ou non supoñían ninguna. Claro. E entón, pois, bueno, non haberá caseta. Pero aquí en Nou Barres... temos que informar precisamente de que, bueno, pois eh, ali poden achegarse porque, por exemplo, onte fixose o pregón uh mm. -huh. e a izada de bandeira xunto cun pouquiño de verbena cunha, cunha orquesta, orquesta tango. Sí. Eh? Hasta unha e media da, ma da mañá. Da mañá, non estuvo mal. Eh, Despois hoxe, a mañán houve pois eso, no, cousas importantes, as actuacións de, de varios de danzas orientais, flamenco, ah, fusión, sí. etcétera, e o grupo de acordeóns galegas. Sí. O, e xunto con eso a misa, lógicamente, sí. que que se fará mañán domingo. Exactamente. Que é a misa honrada a San Foliano. O xa tarde te, teñen a banda sinfónica, tuveron a banda sinfónica de, de Roquetas que é do Nou Barris, lóxicamente, ás 3, ás cinco, ás cinco e pico da tarde. Sí. E pola e, e, pola cando empezamos o programa. Sí. Foi a nosa asociación, Rosalía de Castro, o, sí. o, o, o grupo de baile xuntanza, por así decirlo. Exactamente. E a Casa Galega do Hospitalet e os, e os de Agarimos de Badalona. Despois, no, es... mañá. No, no, hoxe, hoxe. Hoxe. hoxe, hoxe. Eh, eh Agarimos de, Barcel de Barcelona eh, repite mañá entón. Eso sí, volverán a repetir os tres. Sí. Uh, Rosalía de Castro, Hospitalet de Badalona. Son sí. xuntanza, Sí, sí, esa, exactamente. Que Sí. Despois, mm, mm, terán... Mm, pois pues, na despois desta actuación a orquesta me parece que me parece que estamos dicindo mal. A Orquesta Tango eh, eh, eh foi o ano pasado. Verdad? Sí, orque... sí. Me parece que sí que foi o ano pasado, non este ano. Uh, estamos mirando o... O cartel do ano pasado. Eh, digo, non sei. A ver. Sí, sí, no, esta non é precisamente a, do, a deste ano. Non. Sei que participan Nos estamos de, eh, eh, estamos de acordo, estamos informando ben. Participan no, no San Froilán de, deste este ano 2021 oh, pois as nosas eh, entidades, pero o que pasa é que, bueno, pois non, non, non me sale precisamente a, a, a imaxe como é debido. Non, non. non sei por que bueno, está... domingo, eh, o domingo 3 eh, e 10:30 pois jornadas empresariales que serán pers eh, personaxes de Lugo e personaxes de Barcelona que van a falar de eh, de, de esto de empresas, van a falar de empresas. Sí. Hmm. As 12, misa en honor a San Froilán, Eso que o cura ben do barrio da Milagrosa, en Lugo. En Lugo, exactamente. E eh, despois haberá tamén como no, unha pois unha, unha, unha homenaxe ao San eh, San Patro de, de, en homenaxe a San Froilán, eh, patrón de Lugo, que tamén é patrón de León, polo visto. Non é solamente de Lugo, se ve que tamén en León pois la calaron como isto. E despois a verba sesión Bermú e, e todo isto que ven alrededor pois da sesión Bermú, haberá baile, a charanga, un pouco de música e, eh, mentres tanto, pois, a comer un pouquiño de, de pulpo. Ah, claro, que porque precisamente a Casa Díaz está sí. servindo allí todos os produtos galegos. Eh. eh... eh, como non, un deles, o, case o rei, por ese dicir é o, é o polvo. É o polvo, pulpo, sí, o polvo, sí, señor. E entonces, despois, ás cinco e media, concerto, coa a ver, concerto a banda a sinfónica de Roqueta, La Oca. Eso que, é. Que era que falaba o noso amigo Pepo Su, eh, Pepo Suevos, sí, sí, que sí. tiña que estar aí, pero por, por culpa do COVID non pude vir, senón sí, tiñámolo aí. A orquesta la, eh, la Oca Band Ilume. Eso, eso, <laughs> ao Cabán e Lume. Oxe, eh? hoxe precisamente ás 9 da noite comenzarán o seu a, a, a súa actuación, a súa, a súa actuación, o, seu concerto. E mañan volverán a repetir tanto en sesión Bermud como pola sí. noite tamén, non? Sí, sí, sí, sí, sí. A noite a, a, partir das das das 7:30 da tarde, me parece. Sí, sí. E despois claro, pola tarde, pois claro, banda, e, eh, tipo, xuntanza de Cataluña, casas regionales, en fin todo isto. Sí, sí. O que ven que non deixen de, de asistir ali e pedir algún produto galego que a Casa Díaz ali ten ten de todo para vender, eh? Exactamente, para ten de vender. todo. E se hai algún pan decente ou collerio, eh? que despois dicir, é onde vou coller o pan de centeu? Despois eu sei que hai algún que me chama e me pregunta, Armando, tú que conoces moito? Digo, eu non conozco nada, pero podes te informar. <laughs> <laughs> Moi ben de verdade, queridos ointes, podedes achegarvos a, a, a precisamente ao barrio de Nou de Nou Barris. Nou Barris ali, precisamente na praza, que, sí. que hai unha, unha praciña ali seguro que eh, achegándose a Nou Barris el... que lle chaman a Praza Maior de Nou Barris. Exactamente, ali tenentes... Ao lado da plaza Juiz Maior eh, Maior e Paseo Valdaura. Exactamente. Bueno, Eh, vamos a continuar escoitando un pouco de diño de música e despois intentaremos irnos... Por certo, se algún quere ir no metro a, línea 4 ou a línea 5 eh. Mm, a baixa, baixan en Lluc Mayor ou en Virrey Amat sí. e despois hai autobuses de todo tipo 46, eh, 47, sí, sí. 76, 82, 122 Ronda de Dal bueno, sí, sí por perto da Guinogueta, así, sí, todo. <laughs> exactamente. Comunicación extraordinaria para chegar ali. Sí, no, ali autobuses e, o metro, pois sí, aunque tiñes que facer transbordo. Os que vayan do hospital e fan transbordo en Sants. Sí. Que a min é o menos túnel que menos me gusta porque collo jubilación dentro. <laughs> pero bueno, pero hai que facelo. A línea 5 berría mat e a línea 4 llug maior. O sea, se que poden mm, calquera delas desplazarse fácilmente. Te deixo ben preto. Veña. Vamos a continuar con un bocadiño de música. Sí, vamos a ver que Kiko xa nos ten por aí preparado algo de música. Pois seguimos aquí no 104.6 da FM aquí en, sempre en Galicia para todos vosotros. Xa estamos casi rematando o programa e como sempre o que faremos é intentar comunicarnos coa baixa, no, coa claro. Mariña Luguesa. Eh... Que ali temos a un grande colaborador de sempre, que me parece que foi o primeiro que comezou sí. precisamente a conexión con con, con, con sempre nos, en Galicia, sí. Galicia. Paco Rivas, eh, un grande poeta, un grande escritor, unha persoa moi admirada por todos nós e ademais moi querida. Sí, sí. O que temos que ter en conta é que mm, bueno, pois pues el dedícanos moi, un espazo moi breve, pero moi cheo de intensidade e que nos agradecemos moitísimo moitísimo. Ah, este ano non puido, eu non puiden achegarme ali, pero ti puideches... Sí, eu puiden achegarme. Puideche falar con ele, eh, además disfrutar con... Además xantar. disfrutar con el como disfrutamos. Dun, dun xantar. Con, sí, señor, como como dous, como dous señores. Magua, magua non poder achegarse por culpa sí. de primeiro desta desta pandemia que nos que nos esolaga e, e segundo porque o tempo eu, por exemplo, o tempo que que puiden disfrutar de Galicia foi cativo, non puiden sí. facer máis que bueno, pois pues unhas unhas oreñas, por así decirlo, unha unha semaniña curtiña para poder asistir ali a varios eventos pero coido que non tuveches ti pero no outro coincidimos os dous. Exactamente. Bueno, pois o caso é que, mm, bueno, pois o que queremos é que pois dar coñecemento de moitas actuacións e moitos eventos que se van están facendo precisamente en Galicia e algún del algún deles pois moi relacionado precisamente co noso colaborador eh, sí. correspondente na baixa Limia, Xosé Lamela, non? Sí. Un deles foi que mm, mm a título póstumo sí. mm, mm, nomearono a Rayano Mayor Sí, señor. E, e eu estive allí naquele momento, pois pues, xunto con Mercedes Vázquez sí. eh, Saavedra, que é unha preciosidade de persoa. Sí, Temos que falar un día con ela. Sí, volvemos a falar, seguro que o faremos en, en outro momento. Sí. Mm. E bueno, pois eh, estamos pendentes de facer unha, un acto importante e unha solicitude precisamente ao Concello de uh -huh. o Concello de Lobios para ver si se nos fan caso na solicitude que lle faremos uh -huh. porque é importante que, que se teña en conta o valor de, de o valor grande, e o traballo que fixo desa grande persoa que, que, que nos axudou a, a facer máis visible precisamente eh, eh, a nosa Galicia e, a, a súa comarca a comarca eh, a Rayana, como dixéramos, que nos fizo entender moitas das cousas o xurés. cada vez al entendo máis e entender ese, ese xurés. Xurés o seu entorno. Como con, falando con Fernanda, eh, cando le escoito falar, entendendo o xurés, entendemos os nosos ancares. Tamén, tamén, tamén, tamén, tamén. Bueno, pois, queridos aintes, vamos a poñerlle outro bocadinho máis de música e de seguida pois Entramos intenta, a falar con intentaremos falar co, con noso... da Mariña Luguesa. Sí, sí, sí, sí. Vale.